Ech, in stukken gesaag, versoek, die die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle, hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, mishandel, die wereld was hulle nie waard nie, hulle het in woestijnen rondgedwaal en op paarden en in spelonke en skere in die grond. En alhoewel hulle allemaal dier die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, zodat so hulle nie sonder ons volmaak zou worden.